Poznáte to mnohí aj z vlastnej skúsenosti. Život to sú na jednej strane sny a túžby a na strane druhej častokrát možno aj tvrdá realita, ktorá to prvé zvyčajne vôbec, ale že vôbec neberie na vedomie a doslova zhadzuje zo stola. O to krajšie je to vo chvíli, keď sa aspoň niečo vyplní. Napokon je nás tu aj napriek snahám o redukciu stále ešte veľké množstvo a každý sníva o niečom inom. Zhoduje sa to len minimálne, tak je aj pochopiteľné, že sa všetko zrealizovať nedá. A tiež cestu za tým, ktorým snom rieši každý iným spôsobom. Niekto kráča tak pokojne, voľne, iný sa ženie, doslova cez mŕtvoly a je mu jedno, aká spúšť po ňom zostáva. A dôležité je aj to, mať reálne sny, nič, čo sa dosiahnuť nedá, by v tom figurovať nemalo, ale hovorte to niekomu. Ak ste prišli na tento svet, napríklad ako medvedík, nemali by ste dúfať, že z toho bude príbeh geparda a naopak. Nakoniec aj tí, ktorí sa zapísali do dejín, obvykle využili presne to, čo využiť mali. Ak do toho sa <laughs> nebudeme počítať prípady, keď to bola všeobecne negatívna známosť, napríklad v štýle masového vraha, No a po príklady chodiť ďaleko nemusíme. Niekoľko ich prichádza ponúknuť aj práve sa začínajúca petrolejka, pri ktorej vás víta a použijúc tradičnú formulku aj príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Cinka a Ford. Dvíham ruku, cítim muku, pre mňa nie je to šport. Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v prešporku. Stojte, stojte, stojte, zostaňte stáť, zostaňte stáť. tom válce kolo a fiest. Ja však musím kráčať blatom, nikto nechce ma zviesť. Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká pre šporku. Stojte, stojte, stojte, zostaňte stáť, zostaňte stáť. jako drák. Tý malaká dievča čaká a ja zmeškal som vlak. Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v prešporku. Stojte, stojte, stojte, zostaňte stáť, zostaňte stáť. Šala No, nič už nie je také, ako bývalo. Toto bol rok 1972, aj keď môže byť, že táto verzia má trošku menej, ale v tom čase sa takýmto spôsobom mal možnosť zviditeľniť cez pesničku dvojice Vojtech Vik, Alexander Karšaj, rodák z nedalekého Zvolená, Vlado Oravec, ktorý sa tam narodil 25. marca v roku 1953 ako jedno z dvojčiek šťastných rodičov Michala Viery. a to detstvo prežíval u starej mamy Marty v továrenskej kolónii zvanej na fabrike pod Pustým hradom no a od roku 1968 potom čo sa mal možnosť objaviť aj v ľudovej škole umenia hral na akordeón, na klavír a na gitaru tak začal spolupracovať e, s Marianom Kološtom ktorého sme tu minulý rok mali aj osobne, aby nám ten príbeh o Vladovi Oravcovi porozprával, pretože na neho spomíname aspoň takto v úvode pesničkou, ktorá dá sa povedať, že už doslova zľudovela v čase, keď bola ponúknutá ako čerstvá nahrávka. Je to jedna spomienka, keďže nie je to o takom jubileu, aké zvyčajne využívame, ale na rozbeh je to veľmi vhodné dielko, Neskôr sa Vlado Oravec spojil, čo sa autorstva týka, tak hlavne s Alim Brezovským. Toho oslovil tento hlas a majiteľ hlasu, tak písal pesničky a vznikli hlavne tie legendárne Čerešne. A prvé nahrávky točil ešte v Košickom rozhlase, kde aj Ali Brezovský mal možnosť pôsobiť na východe Slovenska. Napokon Mirka Brezovská sa tam aj narodila v tom 64. roku. No a bola tam aj možnosť účinkovať v muzikáli s názvom Baran B. U nás je to teda Ačko v tejto chvíli pre vstup do v podstate dvojhodinovky plus minus nejaká minútka hore dole s názvom Petrolejka, pretože aktuálne to bude postavené na iných. Žiaľ, príbeh Vlada Oravca dlho netrval Ukončilo sa to v júni roku 1984 a dnes to tiež teda nebude dlhá zastávka pri ňom, pretože tu máme postavičky, na ktoré si mienime nájsť viac času. V prípade Pavla Dobeša vrátime sa k albumovému projektu s názvom Spátky do trenek. Už nám aj počasie k tomu začína celkom prijať No a tou druhou postavičkou, keďže uplynulo už 5 rokov pred včerom, 23. marca od odchodu Hany Hegerovej, tak práve túto dámu by sme si dovolili použiť do finále. No a dnes v kalendári s dátumom 25. marec figuruje nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike meno Marián, meno latinského pôvodu, významovo ide o osobu patriacu rímskemu rodu Máriovcov, tak e, sú tu aj takí, ktorí sa po tejto stránke zviditeľnili s krstným menom Marián, takže aj keď zostaneme na Slovensku, tri pesničky od meninových oslávencov nám tu dnes budú znieť. Ono je toho viac, čo sa dá pospomínať s dnešným dátumom. Napríklad Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi. Bolo to vyhlásené Organizáciou spojených národov ani nie tak dávno, v roku 2007 a od roku nasledujúceho sa to pripomína. Je to menované na pamiatku miliónom obetí, ktoré v priebehu 16. až 19. storočia umierali v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu. Vtedy sa tomu takto hovorilo. No, je otroctvo všeobecne považované za jeden z najhorších prípadov porušovania ľudských práv, ale ono dnes nie sme ďaleko od porušovania. Cieľom by malo byť zvýšenie povedomia, ale niekomu to môžete dármo hovoriť. Je to aj o nebezpečenstvách typu rasizmus, predsudky a pri tejto príležitosti sa občas zvyknú konať aj nejaké tie vzdelávacie akcie o dôsledkoch, ale keďže človek je tvor nepoučiteľný, tak sa stále točí do koliečka. Zároveň je tu aj deň zápasu za ľudské práva to je tak zase o pripomienke e, na rok 1988 na našom území sa udialo v, na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa vtedy konala sviečková manifestácia ľudia tam vtedy prišli v úvodzovkách bojovať za ľudské práva ale takým pokojným spôsobom lebo chceli mať nejakú tú rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromažďovania, demonstrácie, petície, slobodu pohybu, pobytu, náboženskú slobodu, samozrejme aj vtedy to bolo o dvoch pohľadoch a tiež tu boli takí, ktorí toto brali ako niečo nehorázne. V podstate išlo taký prvý krok boja aj proti vtedajšiemu režimu na území Československa, kam sa to zvrhlo, to dnes tiež vidíme. Zvyčajne stále tlačíme do popredia iba naše práva a tie povinnosti nám ako si nejak sa nedajú začleniť do životov. Tiež je tu deň počatého dieťaťa, Medzinárodný deň spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti. Jeho ustanovenie vychádzalo eh, z podnetu pápeža Jana Pavla II. v zhode so slávením Sviatku zvestovania pána. Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a ako sa píše aj v texte priloženom aj úžasného sveta, rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť a tiež je to deň na spomienku na milióny nenarodených detí, ktorých životy boli ukončené násilím umelého potratu. Bolo to o rozhodnutí tej dotyčnej osoby a niekedy ich bolo <laughs> viac, ktorí o tom rozhodli. V každom prípade je to voľba, ktorú snáď tiež má právo niekto si začleniť do svojho životného príbehu. Niekedy sú to aj pochopiteľné dôvody. No a častokrát, e, keď už sme pri tých e, veriacich, tak keby boli na Slovensku také počty veriacich, ako sa uvádza v rôznych štatistikách, tak by tu určite nemohol byť taký chaos, aký tu máme. Takže niekto sa zrejme až príliš falošne správa k jednému alebo druhému, to znamená buď k svojmu vierovýznaniu, alebo k tým druhým, ktorých má vo svojej blízkosti. Ale to by sme sa zase mohli o tomto rozrozprávať a zbytočne hovoriť do nekonečna. Tak poďme za tým, čo je hlavnou náplňou aktuálneho bloku, opäť za muzikou. Teraz to bude pohľad k 2. máju roku 1983 otočený, vtedy vznikala práve nahrávka ktorá bude pripomienkou ďalšieho z oslávencov týchto dní. Už 84. si pripomenul. 22. marca pražský rodák, basový gitarista, skladateľ a kapelník, inak vyučený nástrojár, ktorý po vojenskej službe vyštudoval potom na konzervatóriu hru na kontrabas, to mal 27 rokov, keď to ukončil. No a ako hráč začínal v Plzni, v skupine Transit, potom po príchode do Prahy hral s orchestrom Karla Vacka, zároveň bol aj členom štúdiovej skupiny Petra Haniga. Od začiatku 70 rokov potom účinkoval v Semafore so skupinou Mephisto a hral aj v tanečnom orchestri Československého rozhlasu, potom v orchestri Karla Vlacha a v sprievodnej skupine Evy Pilarovej. Boli tam aj nejaké tie skúsenosti s country music, s Honzom Vyčítalom a skupinou Greenhorns k čomu sa potom po rokoch, aspoň spomienkovo, mal možnosť aj vrátiť, ibaže v 74. roku vytvoril sprievodnú skupinu Hany Zagorovej, z ktorej sa neskôr stal orchester, ktorý bol uvádzaný aj s jeho menom, čiže orchester Karla Wagnera, práve Karel Wagner je teda tým oslávencom, no a čo už iné si pripomenúť v jeho prípade, ak nie práve ďalší z legendárnych songov, ktorý aj so svojím sprievodným telesom točil a aj sa dostal k speváckému mikrofónu, veľa tam toho nepovie, ehm, skôr bude tak doplňať spev Hanky Zagorovej, pretože pesnička s názvom Hej mistře basu je práve na tom postavená. Mistře basu naučit mě hrát. Chce jen ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Sláli šlágrům, asi by málo zbylo, kdyby bu, bu, bu, bum, bum, and du, du, bu, bum, bum, hej mistře basu. A navíc teď začne dřít, du, bu, bum, bum. Tak ne, jenom ba, ba, ba, ba, ba, ba. primo, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Jau, mistrzem basu, jdeme bez galance. Já koupím vás, tak jakou šanci mám. Teď to mě pom, pom, pom, Rock a sítka, ryby, som tam Karla Vlacha, e, Karla Vlacha, Karla Wagnera, samozrejme. Nespievala iba Hanka Zagorová, boli tam aj Lenka Filipová, Michal Prokop, e, Petr Rezek, samozrejme, v dosť takom širšom poňatí by sa dalo o ňom tiež hovoriť. No a potom od roku 1980 aj tandem Petr Kotwald a Standa Hložek, neskôr Linda Finková, Pavel Noha ešte chvíľočku pred tým 89. rokom, čo sa týka autorstva tak vyčnieva predovšetkým teda skladba Holky z našej školky. Tiež bol textárom Pavel Žák, ako v tomto prípade, ktorý pre Hanku Zagorovu napísal aj iné úžasné príbehy v pesničkách. Na čele s nahrávkou malují zase obrázky, kde bol Pavel Žák aj autorom hudby, nielen textu, alebo Kdyby se vrátil čas, Nápad, Spiechám, Usnul nám spí, čo je tiež melódia Karla Wagnera, alebo Zima, zima, zima, zima. Samozrejme sú tam aj pesničky trošku iného charakteru, džinovej klub, klub eh, diskohrádky, ktoré Pavel Žák textoval. No a čo sa týka Karla Wagnera, tak tá duhová víla, počítatlo lásky, to sú tiež hitovky, ktoré možno eh, zaradiť do jeho autorskej dielne. Skladal muziku aj pre televízne a hrané filmy. Asi najznámejšie sú Slunce, Seno, tamto pískanie a spievanie pani učiteľky. Neskôr to potom v pesničke mal možnosť ponúknuť Karel Černoch. Potom sa už venoval aj podnikateľským aktivitám po tom 89. roku, takže už tá muzika išla trošku bokom, ale po tejto stránke samozrejme sa zviditeľnil najvýraznejšie, takže tiež patrí medzi oslávencov a my tej 22 ešte zostaneme verní, pretože tam máme aj ďalšie tri výrazné postavy a dve budú ešte s jednou pesničkou e, spomenuté. Než sa dostaneme k tej ďalšej, poďme sa pozrieť na udalosti, ktoré nám aktuálny kalendár ponúka. Založenie e, mesta Benátky podľa legendy práve v tento deň v roku 421 ide o tzv. hlavné mesto severotalianského regiónu Benátsko ono to je v takej močaristej lagúne vystávané v severnej časti Jadranského mora, ale má to svoje čaro a romantiku pre mnohých, ktorí týmto smerom radi utekajú. Zhruba stovka kanálov a je tam čulý dopravný ruch, ale boli aj obdobia, keď e, ideálne bolo dať si pod nos nejakú voňavku, lebo aj do tých kanálov sa dostalo všeličo. Skok bližšie k súčasnosti, 17. storočie britskí kolonizátori pristáli v Severnej Amerike v roku 1634 a e, na čele teda s Lordom Cecilom Calvertom Baltimorom e, tam e, založili Maryland, v ktorom vyhlásili slobodu pre všetky kresťanské vierovýznania. Choďte sa tam pozrieť dnes, či až také slobodné to po tejto stránke je. Prvé preteky koní, tie sa konali tiež za veľkou mlákou a uplynulo ďalších 34 rokov, keď sa tak stalo. Keď sa pozrieme do 19. storočia, tak e, sa začal v roku 1821, to už je 205 rokov, grécky tzv. národno-oslobodzovací boj proti Turkom. V Grécku sa udalosť pripomína ako štátny sviatok, Deň nezávislosti ono stále je, proti čomu a proti komu bojovať. Už ide iba o to, aké zbranie použiť a či vôbec to takto riešiť. Ale na druhej strane, aký útok, tak taká by mohla byť aj obrana. Nie každý na to máme, aby sme sa neocitli potom v nejakej pasci. O to bude aj v pesničke, ktorá inak má ako dátum dokončenia v podstate aktuálny termín 26. marec, je to 55 rokov od tohto momentu a zviditeľnil sa ďalší výrazný autor slov, akých po krajinách českých a slovenských nikdy veľa nepobehovalo. Zdenek Rytíř, ktorý svojho času vystaval repertoár mnohým interpretom, či už to je Lenka Filipová, bol to Miško Tučný, skupina Olympik, alebo napríklad aj Petr Spálený, pre ktorého napísal toho dosť. A Petr Spálený je práve ďalším z oslávencov týchto dní. Ďalší pražský rodák, je to o 82. výročí narodenia, inak vyučený knihár, ktorý tú hudobnú dráhu nezačínal ako spevák a gitarista, ale ako bubeník v Dixielandovom súbore, z ktorého potom vznikla skupina Crossfire, v ktorej jeho spoluhráčmi boli aj práve Zdenek Rytíř alebo Hladislav Klein, ktorého bolo možné potom neskôr zaregistrovať ako súčasť Olympiku. No a spievať začal, keď mal tak zhruba 23 v kapele Hips. To už bola formácia, ktorú viedol jeho starší brat eh, Honza Spálený, o dva roky skôr narodený. No a tá kapela potom v 67. prešla do divadla Apollo a zmenila si názov na Apollo Beat taký prvý výrazný hit je práve z tohto obdobia, pesnička Plakalo Baby. No a v 69. vyšla Petrovi Spálenému aj prvá LP platňa. Od 71. už potom vystupovali samostatne, keďže z divadla odišli. No a v závere 70. rokov potom obnovil spoluprácu so Zdeňkom Rytířom, takže vzniklo viacero úžasných titulov. Ten nasledujúci ktorý si pripomenieme, tak to je e, jedna z prerábok svetového titulu a tá v českej verzii dostala práve názov Byla to past. Byl krásný den, svět byl jen plný krás les nám zavonil neboť zapomněl, že byl sníh a mráz. A ústa tvá byla sladká jak včelí plást. Dnes už je mi dámo známo. Byla to pas, Já se do ní chyt jako vlk štvaný do tenát mě nikdy víc naspět nepustí, jsem ní navždy snad. Tak pálilo slunce a já se nechal zmást. Dnes už je mi dámo známo. Byla to past. Teď vím, to vím, byl jsem pláhový a vím, Prosím, smi se s tím, že tě opustím, na to ti přísahám. Pak budu opět volný jako pták korunách, A nebudu už muset déle poslouchat tvý věčný ach. Hned najdu si na svoje rány hojivou mast. Dnes už je mi dámo známo, Byla to past. Teď vím, to vím, byl jsem bláhovým a víš li, co udělám. Prosím, smysl se s tím, že tě opustím, na to ti přísahám. Pak budu opět patřit jako dřív, dívkám všem. kolem, když mu vtisknou do čela žen. Tvá láska ve mne skoří jako suchý chrás. Dnes už je mi dámo známo, byla to pas! No, bola to aj celkom pekná spolupráca textárom Deňkom Rytířom, protože aj také pesničky ako Obyčejný muž, Peggy, eh, Sylvie nemá čas, eh, Když ji potkáš, Je to trest, Hráč samozrejme a Houpací síť, tak to sú všetko práce Zdeňka Rytířa ako textára, ktorý tiež dal podnet Petrovi Spálenému, aby sa posunul do takej podoby z interpreta moderného country popového štýlu a preto tie pesničky aj v 70 rokoch predovšetkým mali tú podobu, akú mali, ale tá spolupráca potom trvala až do v podstate tohto tisícročia, pretože aj 60. léta alebo na týhle planete už zústanú. Sú pesničky, ktoré mm, si získali celkom slušnú pozornosť a aj spoločné dueto so Zdeňkom Rytířom Dítešte steny je dostatočne známe. On to potom neskôr, Petr Spálený, Eh, pri rekapitulácii eh, naspieval aj s Danom Bartom, takže takáto verzia sa dá dohľadať. No a aktuálne je to aj o spolupráci s Vaškom Neckářom. Eh, nie, že by vznikol nejaký duet, aspoň také informácie neprišli, ale dve hviezdy spoločne na jednom pódiu, aj každý so svojím programom. Toto je možné vidieť aj na Slovensku v tom aktuálnom roku. Takže páni v rokoch prichádzajú pripomínať svoje výrazné pesničkové popevky. Nie, že by tam asi táto skladba zaznela, mám pocit, že až tak do popredia sa nedostala, preto som si dovolil ju povytiahnuť, aby tu nezneli len tie častokrát už naozaj do podrobností známe e, tituly, ale aby sme sa pozreli aj trošku iným smerom. Bude to platiť aj o ďalšom pánovi, ale to už prejdeme na slovenskú stranu. Než sa tak stane, poďme sa pozrieť na prvú polovičku 20. storočia v prípade 25. marcového dňa, keď to bolo aj o štyroch kolesách v roku 1901 z továrne Daimler Motoren Gesellschaft vyšiel prvý Mercedes. Vavro Šrobár vyhlásil na Slovensku stanné právo, to sa písal rok 1919, bolo to v súvislosti so vznikom Maďarskej republiky rád. Premiér, premiéra českého filmu Lelíček v službách Sherlocka Holmesa s Vlastom Burianom dokonca v úlohe, e, Martinom Fričom a Lídou Bárovou to sa spája s týmto dňom a rokom 1932 o 7 rokov neskôr Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Zahynulo 13 vojakov a civilistov pri tomto nálete. O ďalších 6 rokov neskôr bol ďalší nálet, eh, ale v Českej republike. Americký nálet na pražské priemyselné štvrte na severovýchode mesta. Išlo o Libeň a Vysočanský komplex, kde sa vyrábali ľahké stíhače tankov Ďalším cieľom bolo letisko v Gbeloch a v Letňanoch. Náletu sa zúčastnilo iba 400 <laughs> lietadiel. Nemohlo, teda ísť, nemohlo ísť o náhodu ani o nejaký omyl. V ten istý deň bola tiež rozbehnutá bratislavsko-brnenská operácia sovietských a rumunských vojsk, ktorá skončila oslobodzovaním juhozápadného Slovenska a južnej strednej Moravy, južnej a strednej Moravy No a rovnako tak vojaci či už Sovietskeho zväzu alebo Rumunska oslobodili Banskú Bystricu a Podbrezovú. Je to teda tých 81 rokov. Pamätník tu na námestí stále ešte hovorí aj o sovietskej armáde a už tu boli snahy o odstránenie, aby to bolo len o Rumunoch, lebo už sa nepatrí ďakovať týmto smerom. Rok 1949, tam by sme to mohli aj ukončiť. V Estonsku, Lotyšsku a v Litve sa uskutočnili masívne deportácie. Úrady Zväzu sovietských socialistických republik vtedy deportovali viac ako 92 tisíc ľudí z Pobaltia do odľahlých oblastí vtedajšieho sovietského zväzu. Ten dôvod to bol odpor proti násilnej kolektivizácii niečo také ako hlboká orba, ktorá je sľubovaná aktuálne na Slovensku a je naozaj smutné, ak niekto takejto veci tlieska, lebo sa to týka niektorých, e, ktorým zazaž tak nefandí, len zabúda, že ak je niekto schopný urobiť hlbokú orbu smerom k nepriateľom, tak si potom môže dovoliť podobné niečo vykonať aj smerom k tým, ktorí mu v danej veci mávajú a ešte ho v tom podporujú. Áno, urobte to, urobte to. Len už potom sa nebude zase mať kto postaviť na ich obranu. No, ale žijeme takú dobu a ono to bolo vždy. Aj za režimu, ktorý tu bol pred 89. A mám pocit, že toto bude aj v rokoch, ktoré už my nebudeme mať šancu registrovať. A keď už sme pri tých pocitoch, tak si poďme vypočuť pesničku, ktorá aj o pocitoch bude. Interpretom rodak z Rožňavy, aktuálne teda už 46-ročný spevák a skladateľ Peter Cmorík, ktorý na klavíri hrá už od 5 rokov, neskôr študoval tu na Univerzite Mateja Bela, učiteľský smer, aj vyučoval hru na klavíri a gitare na základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši No ale pred 20 rokmi sa zviditeľnil cez spevácku súťaž Slovensko hľadá Superstar v rámci druhej série po Katke Koščovej, teda bol víťazom on. No a to už bolo v čase, keď v podstate mal pripravené aj pesničky, ktoré sa ocitli na albume. Nádherný deň, dával to dohromady hlavne s Jurajom Kupcom. No a keď sa potom neskôr začal tlačiť k mixážnemu pultu a otáčať gombikami, ako to on chcel cítiť, tak sa tieto ich cesty rozišli, ale tých 13 pesničiek, ktoré sa na tom prvom albume objavilo, slávili celkom slušný úspech a oprávnenie predsa len patrí medzi majiteľov vokálu, ktorý hneď dokážete identifikovať a vtedy je to pre interpreta podstatne jednoduchšia cesta do popredia, keď e, pri započutí nejakých slovíčok už viete hneď, koľká bije tak si poďme aj Petrov hlas e, opäť pripomenúť práve v pesničke s názvom Mám pocit, ktorú si otextoval sám, Juraj Kupec mu to zhudobnil a dotiahli to do tejto podoby. 街。 klavír môže ďakovať mamine za prvé akordy na gitare zase ocinovi diel viedla cesta k muzike a dopadlo to v tom 2006 keď sa vo februári začalo točiť vo, vo Váhovciach čo by malo byť niekde pri Seredi tak e, napokon vznikli pesničky a mal dobrú podporu pretože kapela vyskladaná z naozaj kvalitných muzikantov. Natočila úžasné podklady Juraj Kupec, Juraj Tatar, Martin Gašpar, Marcel Buntaj. Keď sa to vysloví ešte dnes, stále to rezonuje. Kvarteto, ktoré točilo gitary, klávesy, basu, bicie. No a Peter to podporil aj svojou hrou na akustickú gitaru a hlavne tým spevom. Už 20 rokov teda má aj tento projekt tak neuveriteľne nám to letí. A keďže letí čas, tak mali by sme sa už posunúť zase k ďalšiemu menu, aj sa posunieme, ale ešte sa prejdeme aj druhou polovičkou 20. storočia, keď došlo aj k podpisu zmluvy, ktorá sa tiež stala výraznou pre európsky kontinent v roku 1957 Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko podpisovali v Ríme zmluvu o Európskom hospodárskom spoločenstve a Európskom spoločenstve pre atómovú energiu. Ono to potom nadobudlo platnosť eh, v, v rámci parlamentov jednotlivých krajín v januári roku nasledujúceho, hneď na nový rok. V 59. pri príležitosti zjazdu odborového zväzu zamestnancov dopravy a spojov bol do Prahy propagandisticky vypravený najťažší vlak v histórii československých dráh, mal takmer 6,5 tisícky ton. a ťahaný prototypom lokomotívy TL659, ktorý ale svojou dĺžkou približne 2300 metrov aj čiastočne zablokoval železničnú dopravu, hlavne medzi Smíchovom a Vyšehradom. Francúz Roland Moreno ten sa zviditeľnil v roku 1974, keď prihlásil patent na prvú čipovú platobnú kartu na svete a odvtedy sa čipuje a čipuje. O rok neskôr v 75 kráľa Saudskej Arábie Fajsála zavraždil jeho synovec, ktorý bol za svoj čin neskôr verejne sťatý na námestí v Riáde. Tak nepárali sa s ním, žiaľ. Tak toto celé dopadlo a smutné bolo už aj to prvé. O 10 rokov, keď bol 85. v kalendároch, tak v rámci 57. ročníka udeľovaní cien Americkej akadémie filmových umení a vied za rok predchádzajúci získali Oscara režisér Miloš Forman v kategórii Najlepšia réžia a architekt a výtvarník Karel Černý v kategórii Najlepšia výprava a dekorácia. Odmenený bol aj výtvarník kostýmový Teodor Pištek v kategórii Najlepšie kostýmy a bolo to za filmový skvost s názvom Amadeus. Môže byť, že mnohí si to dokážu vybaviť. Celkovo z tých 11 nominácií mm, premenili na víťazstvo 8 a tiež dostali ešte ďalších 32 ocenení vrátane 4 zlatých globusov. To natáčanie čiastočne prebiehalo aj ešte v nikdajšom Československu. No a takto krásne sa to potom podarilo premeniť na víťazné ťaženie. Ten 88. už tu dnes spomínaný bol, Bratislava, Hviezdoslovové námestie a tzv. sviečková manifestácia na podporu náboženskej slobody a rešpektovania ľudských práv. Proti zasiahla polícia, ktorá použila aj vodné delá. V roku 1993 bol tento deň vyhlásený za pamätný deň slovenskej republiky, ale vráťme sa ešte k Oscarom, pretože v 97. roku film Kolia režiséra Jana Sviráka tiež získal najvyššie ocenenie Americkej akadémie filmových vied a umenia, čiže Oscara za najlepší zahraničný film. A v tom istom roku Horná komora austrálskeho parlamentu odhlasovala zrušenie zákona o eutanázii. Stalo sa tak len 9 mesiacov potom, ako tento zákon poprvýkrát na svete nadobudol platnosť. Ešte dve udalosti. V 98. na mítingu Slovenskej demokratickej koalície na námestí SMP v Bratislave. Ono sa to konalo pri príležitosti 10. výročia tej sviečkovej manifestácie. Sa začala tiež petičná akcia za priamu voľbu prezidenta, spravodlivý volebný zákon a za zamedzenie ústavnej krízy. No a rok 1999 urobí bodku za prechádzkou 20. storočím, ale teda nebude to nejaká príjemná bodka. V Dunajskej strede sa vtedy odohrala najväčšia masová vražda v kriminálnom podsvetí Slovenska. V bare Fontána bolo postrielaných 10 členov skupiny, vrátane šéfa Dunajsko-stredského podsvetia. Môže byť, že ešte aj toto sa dokáže mnohým vybaviť. Zvyšok to sú už udalosti z toho najčerstvejšieho obdobia, ale to si môžeme šanovať, pretože v tejto chvíli už obrátime našu pozornosť za ďalším pánom, tak povediac na holenie a posledným z tých, ktorí ešte k 22. marcovému dňu patria svojim dátumom narodenia, tentoraz už ale bude v hlavnej úlohe rodák z Frídku Místku, folkový pesničkár Pavel Dobeš, ročník 1949. A ideme, ako som už naznačil aj v úvode, zpátky do Trenek. To znamená, že si pripomenieme jeho tretí profilový album z roku 1992. No a začneme pesničkou, ktorá by mohla byť vstupnou, aj keď aj tie ďalšie by sa dali použiť e, v tomto prípade, ale pašáci idú do sveta, tak im ideme robiť spoločnosť si jdou do světa. Gol až pivo trumpeta. Slunce stoupá oblohou, zelenají se volše, kde kdo už je na nohou, kůrovecku rukouše. Nad hlavou nám letí včelí roj, a kde si hluboko v nás šla pešici stroj. Před nám je hotel, okna samý květ, hvězd, co může mít snad jenom Interhotel svět. Spousty volných postelí a jídla nízkých cen a neznají tam zavírací den. Na Brněnské přehradě sešli jsme se v dobré náladě Děvčata jdou porázy, jen v Evině rouše, nikomu nic neschází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava dobré vínko lidem podává. A ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští parady. Mají rádi Radegast, když jim přišeš plouše, rupou uhlí Pro svou vlast kůrovec, kůrkouše, stařič, paskov, stonava. Rudy žijen bez ruč rubek. rukavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má po výbave tank. Jedu chlapci do Tater, dolů bez motoru, Václav Klaus je amatér, kůrovec, širek kvoru. Do videnia, do počutia, hoj, ahoj, šlápe přes nás šicí stroj. sme ty hradecký otroci a nemôžem si nijak pomoci. Až obejdem celý svět, oceány, souše, vrátíme se domů zpět, kde kůrovec kůru kouše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze prut. Svět je balon, který s námi časem odletí do 21. století. Tam před námi je hotel, okna samý květ a hvězd, co může mít snad jenom Interhotel svět spousty volných postelí a jídla nízkých cen a neznají tam zavírací den. No, tak tak tomuto spievalo na počiatku 90 rokov a tá cesta pestrá, plodný nielen <laughs> ako pesničkár, k tomu sa tiež dostaneme. Narodil sa teda eh, v Fridku Mistku, fridlandský rodák, eh, v okresnej nemocnici s pôrodným oddelením a ako 10-ročný sa potom s rodičmi stiahoval do Ostravy, ocino Krajčír, mamina Servírka. Mal 6 rokov, keď sa začal učiť hrať na akordeón, vyštudoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, pôvodným povolaním je Pavel Dobeš prevádzkovým elektromontérom, a vystriedal sériu mnohých profesí, bol strojníkom, robotníkom pri vysokých peciach, bol aj technickým referentom, energetikom, pomocným skladovým robotníkom, elektrikárom. V polovičke 80 rokov sa usadil v Hradci Královom. No a aj po tej súkromnej stránke si prešiel všeličím, tri sobáše a aj tri rozvody a mm, ono sa ťažko hľadá to presné číslo, čo sa týka potomkov, keď sedel u Karla Šípa v relácii Všechno párty, tak sa zmienil o čísle 9, ale či je to všetko, tak to by vedel asi zrejme iba on, ak mm, teda je to niečo, čo rád e, zverejňuje, ale u nás je dôležité, že po tej hudobnej stránke toho Pavel Dobeš teda zrealizoval celkom dosť tiež. Na začiatku bolo skupinové foto, ak nerátame teda samozrejme ešte ten maxi single e, s počiatkou, lebo tam je to nieco o lásce z 88. No a ako dvojka boli ponúknuté alebo bolo ponúknuté zátiší z Červy v roku 1990 a o dva roky neskôr práve projekt, pri ktorom dnes sedíme. Obsahuje 13 pesničiek a záverečná to je skladba Jumbo Jet u nás ako druhá v poradí. Park hotelu rozjížděl se fet, Nemuseli jsme na letiště jet, dneska už nám nikde nenalejou. Byl to přesně ten bar, kde kluci řešou do gitar a furt dokola zpívaj go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi, No ale lode plujou a přístavy zůstávají, začínáme noční let nad planetou jménem svět. Teď ke startu se krčí naše Jumbo Jet. Na otáček jdou motory, Pak ohně začnou šlehat z každé komory a zvuk se začne třepat nad plochou. Noční Praha neonové reklamy, pak Frankfurt, Londýn pod námi a nám z ní ruší stále ještě go, go, go. V kabině budík na budíku Našelej měří, jak se vzdouvaj vlny Atlantiku. Rychlost 1500, výška 10 5. noci letí naše parta starým dobrým čahou jet. opět. V noci letí naše parta starým dobrým čamboučet. Pozdravujem velitele vzdušných sil a taky George na majáku Forest Hill a vůbec všechny, co jsou stále na nohou. Svědčují se žluté pásy rán veje, dobře víš, jak lidské slovo zahřeje, když ve sluchátkách slyšíš kou, kou, kou. škoda, že holky tu nejsou s námi. No ale lodě plujou, přístavy zůstávají, ať barman dělá let, ať zablokuje levý střed. Na čtyři pravá místa pro naši partu z Čambouče. Ta čtyři pravá místa pro naši partu s Jumbo Jet. a čtyři pravá místa pro naši partu s Jumbo No, tak po záverečnej pesničke z celého albumu doprajeme si aj tú úvodnú, už o chvíľočku, ale poďme sa pozrieť ešte raz na ten životný príbeh, lebo je to pestré, sám to aj zverejňuje a nemá s tým problém. Čo sa týka detstva, vyrastal teda pri Beskydoch eh, medzi Ondřejníkem a Lisou horou vo Fridlante nad Ostravicou, kde tiež začal chodiť do školy. Obľúbenými miestami boli Staré Hamry, oblasť okolo hotela Grúň, kam chodili s rodičmi vlakom na lesné plody Skala na Novej Dedine pod Sokolskou chatou, rieka Ostravica, no a keď potom prišli do Ostravy, mal 10, tak si začal hľadať nových kamarátov v Ostrave Porube, využíval tiež výhody veľkého mesta a navštevoval ľudovú školu umenia. Po ukončení tej základnej školskej dochádzky sa vyučil za prevádzkového elektromontéra v Novej Huti Klementa Gottwalda a v 69. absolvoval aj tzv. náhradnú vojenskú službu v Janoviciach nad Úhlavou. To už mal za sebou aj začiatky s big beatovými kapelami a významné miesto v jeho repertoári alebo v ich repertoári to bolo o pesničkách e, kapiel ako Beatles alebo Rolling Stones po vojenčine sa potom vrátil do Novej Huti ale nie do pôvodnej profesie elektrikára ale už ako strojník do trojzmennej prevádzky pri Vysokých peciach, no a písal aj angažované pesničky. To tiež bola dôležitá časť jeho údobnej cesty a so svojou kapelou sa zúčastňoval rôznych súťaží z tých najznámejších festival politickej piesne v Sokolove a ako sa sám nechal počuť, tak na tieto súťaže chodil rád, predovšetkým kvôli seminárom, lebo sa vždy dozvedel, čo všetko píše dobre a čo zle a kde má pridať, kde ubrať a vo voľných chvíľach vyštudoval aj diálkovo strednú priemyselnú školu elektrotechnickú vo Frenštáte pod Radhošťom odbor meranie a automatizácia skončilo sa to v 77. a po úspešných e, pokusoch na tej hudobnej scéne a ukončení štúdia mu bola potom ponúknutá pozícia riaditeľa Domu kultúry v Ostrabe v Zábřehu práca za predpokladu, že sa stane členom komunistickej strany. No on túto spoluprácu a podmienky prijal, takže nastúpil do Domu kultúry ako technický pracovník a člen rady vedenia Domu kultúry. Do prihlášky za člena KSČ napísal, aby se slova nerozcházela z činy. K tomu chci prispieť. No a práve tento postoj vyjadrený aj v jeho pesničkách obdivovaný poslucháčmi v celej republike od Chebu po Košice, spôsobil, že e, strana sa musela dištancovať od tohto člena na mm, aj príhovor e, štátnej bezpečnosti, ktorá v tom čase e, v podstate nesmela prenasledovať nikoho, kto bol členom KSČ a bol teda potrestaný, lebo spieval to, čo spieval, dokonca tým najvyšším stupňom stranického trestu, čiže vylúčením, bez toho, že by bol predtým použitý stupeň číslo 3, 2 alebo 1, takže nasledovala aj strata zamestnania, no a aby sa vyhol persekúcii zo strany štátnej bezpečnosti, tak opustil Ostravu, Severomoravský kraj a e, v závere roku 1985 e, teda pricestoval do spomínaného Hradca Králové a novým pracoviskom sa potom od januára nasledujúceho roku stal sklad národného podniku Montas. Ale pesničkárstvo začalo dominovať stále viac a viac, takže napokon sa to premietlo do tých 12 albumov, troch knižných publikácií a množstva koncertov, či už doma alebo v zahraničí a aj na tejto albumovej trojke mm, kde sa objavilo tých spomínaných 13 pesničiek, sa nachádzajú skladby nadčasové. Dve nám už teda mali možnosť e, niečo prezradiť o jeho vtedajšom pohľade na svet. Tá tretia, ďalšia z veselých pesničiek dostala názov Pražce. Pražce. Házím tornu na svý záda, flašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro. Zapni si šandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce vždyť je jaro. Zapni si šandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici. Z dubového pražce vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Plakáty nás informují připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštějíš, upečeš jí krávu. Na železničních pražcích vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj a naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš. železniční Praže vždyť jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové, rádo svého chlapce posílá mu na vojnu. železniční Pražce vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. děvčaty střebové, chlubil jsem se silou, postavil jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelená se háj. Ten háj sa zelená aj aktuálne, tiež tu máme jar už a ako mnohí folkáči začínal teda s tým Big Beatom a postupne sa preorientoval na finančne menej náročný e, alebo náročnú country a folkovú muziku išla aj o formáciu B-komplex alebo Minimum ako folkáč sa teda etabloval už aj prvým vystúpením na folkovom kolotoči v 83. To už mal na svojom konte prvú veľkú hitovku Jarmilu zhruba dva roky, ale pre ten svoj satirický pohľad <laughs> na každodennú realitu sa potom teda stal tým nepohodlným pre ostravské vedenie komunistickej strany a tak mu znemožnilo v tej Ostrave fungovať, čo znamenalo vzťahovanie do toho Hradca Králové. Dominuje vlastná tvorba, interpretovaná za sprievodu akustickej gitary, prevažne 12 strunovej, pesničky melodické, harmonické, väčšinou jednoduché, na prvý pohľad samozrejme, ale napíšte jednoduchú pesničku, aby to získalo nejakú odozvu. Podstatný bol vždy text, v rannom období typicky spievaný s tým ostravským prízvukom a výrazom. Tematika rôzna, od romantiky, dobrodružstva, cez tragikomické historky, až k spoločenskej kritike podávané s takou svojráznou poetikou a často svoje vystúpenia doplňal aj hovoreným slovom, humorom, čítal listy od divákov a priaznivcov, takže aj nepriaznivcov sa to z času na čas ono v tej korešpondencii objaví všeličo, ale vedel to svojským spôsobom teda zakomponovať do programu a svojským spôsobom sa vyrovnával aj s tým, čo bude popisované v pesničke číslo 4 s názvom To tedy ne. Koukám se na svět dírou v plotě, ve stínu mezi baráky, Někdo má holku v Minnesota, někdo ji má v Kentucky. To ne, no to tedy ne, to se u nás nemůže stát. Oho, to ne, to tedy ne, to se u nás nemůže stát. Každý den chodbou za úsvitu předbíhám vlastních nohou pár. Myšlenky chodí po Wall Streetu, a dolar cinka o dolar. To ne, no to tedy ne, to se u nás nemůže stát, oho, to ne, no to tedy ne. To se u nás nemůže stát a děcka venku válej sudy. Nitrocel kvete na horách a slunce svítí na Bermudy. Odráží se ve vlnách nevíme, to se u nás nemůže stát, oho, to ne, no to tedy ne, to se u nás nemůže stát. Netrap se hochu, co se stane, až tě parář ožení, žádná holka nedostane. V hřmanickém vězení to ne, no to tedy ne. To se u nás nemůže stát, oho, to ne, no to tedy ne. To se u nás nemůže stát, ale stalo sa. Aj to, ďalšou súčasťou životného príbehu Pavla Dobeša. Ešte jedna pesnička na nás čaká, mali by sme sa teda aj tej titulnej povenovať, lebo je dosť výraznou. Častokrát vystupoval aj s druhým gitaristom a už aj na tomto projekte s ním mal možnosť zažiariť práve e, Michal Dvořáček, alebo Miloš Dvořáček, tak Miloš Dvořáček, jasne. No a e, neskôr tým partnerom bol aj Tomáš Kotrba. Na albume, ktorý si dnes pripomíname, si zahral aj Jaroslav Samson Lenk. No a pokiaľ ide o tú súčasť jeho príbehu, tak e, po tej umeleckej stránke bola tam aj spolupráca v 90. rokoch s Jarkom Nohavicom, napokon najvýraznejšie dielo Černé papírové boty známe ako Až to se mnou sekne, ktoré sa objavilo na divnom století ako posledná pesnička tohto albumu, tak to je ich spoločná práca, ale potom to ich priateľstvo nejako stroskotalo, podľa Pavla Dobeša vinou Jarka Nohavicu. Možno keby sme tu mali Jarka Nohavicu, tak ako v minulom roku si tu na chvíľočku sadol, tak by možno povedal inú verziu. No, smutné je hlavne to, že pred tromi rokmi sa Pavel Dobeš rozhodol ukončiť koncertnú činnosť. Všetkým usporiadateľom aj návštevníkom odkázal iba strohé Bylo to fajn a to je všetko, takže už môžeme zrejme všetko sledovať len cez pesničky, ktoré zaznamenal v tej ktorej dobe na počiatku tohto tisícročia to skúšal aj čo sa týka politickej angažovanosti. V roku 2002 kandidoval do Senátu za Ostravu mesto na kandidátke Balbínovej poetickej strany, čo je teda strana e, s takým recesistickým zameraním, ktorá sa hlásila k odkazu jezuitského kniaza a vlastenca Bohuslava Balbína založená v roku 2002 takou malou skupinkou recesistov. No a o dva roky neskôr potom kandidoval za stranu zelených do Európskeho parlamentu aj do zastupiteľstva kraja Kráľovo-Hradeckého v 2008 neúspešne do Senátu tiež za stranu zelených nepostupil ani len do druhého kola keď v tom prvom získal len necelých 5,5% hlasov čo bolo zároveň aj najmenej zo všetkých kandidujúcich. Takže údobne určite zaujímavejšie než po tejto stránke a ono nám to odobrí určite aj práve titulná pesnička tejto profilovky. ptáci, jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci najít zase den. Mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to šej, byl to šej, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Fieber, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde a každý, kto chce být oraj, Na doma i na venek, zpátky do trenek. Du, du, du. du, Když chceš prožít něžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína. Už ti chybí jenom chleba z hořčici, rovnost, pohoda, po dlouhé noci přišel nový den. Nenávist a násilí jsme pohřbili a zapili. Defilujem v dlouhé řadě slavných men. Byl to šaj, byl to šaj, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i Vlasta Redl ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek. No, v trenkách je to hned jiná. V trenkách jdeš jak z kasína, tak eh, to je tiež niečo, čo sme si mali možnosť v podaní Pavla Dobeša pripomenúť. Na záver našeho obzerania sa za jedným z aktuálnych oslávencov. On sa pozrel do sveta, čo sa týka koncertných vystúpení v Polsku, vo Vroclavi. To malo svoju premiéru v nejakom 89. Potom vo Švajčiarsku, v Kanade, vo Vancouveri, v Calgary, v Chicagu, v Amerike v 98. V Sydney sa objavilo dva roky neskôr. Ten okruh sa uzavrel vo Varšave v 2002 aspoň to sú také tie oficiálne termíny, kedy ho bolo možné ako muzikanta, pesničkára zastihnúť na pódiu. Dnes už teda, keďže ukončil tú koncertnú činnosť, už by to asi bolo skôr nereálne, ale je možné sa vracať takto k jeho nahrávkam aj ku knižkám. V tom 92. to nebolo len o LP Platní spátky do trenek, ale aj o Leporele, Sedí Toník na Verpánku a o tri roky neskôr, keď vyšla profilovka Něco o Americe, tak vyšla aj knižka s týmto názvom a tá ďalšia to je Gibraltar z 2010. Inak aj Spátky e, do Trenek sa objavilo ako veľký spevník Pavla Dobeša pred 30 rokmi. Pribudli ešte ďalšie pesničky, ktoré sa tam už teda nemali šancu objaviť, lebo vznikli trošku neskôr, ale my sa budeme aj k tým určite radi vracať v neskoršom období. Teraz už smerujeme zase inám a než sa dostane na teraz dnešný meninový oslávenec, tak si ešte poďme doplniť udalosti, ktoré nám kalendár ponúka práve s dátumom 25. marec keď v roku 2000, čiže pred 26 rokmi, začala vysielať televízia Global, ktorá združovala lokálne televízie na Slovensku a z nej potom 2. marca o dva roky neskôr vznikla dnes, či už v dobrom alebo v zlom, lebo nikto nerobí len dobré veci, televízia Joj. Pred 20 rokmi zasiahla Českú republiku vlna povodní, na prelome marca a apríla na veľkej časti územia Českej republiky a aj širšieho územia Strednej Európy a spôsobila to všetko kombinácia výdatných zrážok a prudkého oteplenia, čo viedlo aj k rýchlemu roztápaniu snehovej prikryvky. Najhoršia situácia bola na dý a v Nových Mlínoch, na povodí riek Labe, Morava a Lužnice – Došlo k zatopeniu niekoľkých sídiel, aj väčších častí miest, hlavne Ústí nad Labem, Olomouc, Planá na dlužnici a Znojmo na toto obdobie zrejme nespomínajú v dobrom a začiatok tých povodní sa spája práve s 25. marcom, končilo sa to približne 5. apríla. Zaplavených bolo aj 400 obydlí, výrazné problémy mali aj obce, Lana nad Lužnicí, Soběslav, Křesice, eh, České kopisty, Litoměřice, Posázaví. Česká vláda na očkodnění obetí uvolnila najskôr 380 milionů českých korun, neskôr 5 miliard. Celkové škody se vyšplhaly právě k tým 5 miliardám. Rok 2008 eh, prezident Spojených Arabských Emirátov vtedajší vymenoval prvú súdkyňu tejto arabskej krajine. Rodáčka z Malajzie bola po kolegyni z Bahrajnu druhou ženou, ktorá v najvyšších e, kruhoch tejto oblasti narušila takmer absolútnu dominanciu mužov na postoch v týchto sudcovských kruhoch. Rok 2009, ten nasledujúci, bol o páde najväčšej lavíny, aká dovtedy spadla na Slovensku konkrétne v Ždiarskej doline. V 2010 sa hrnula lavina priaznivcov do Bratislavy, do Parku kultúry a oddychu, kde vtedy vystúpil ako v podstate v rámci jediného koncertu v našich končinách Kevin Kostner ako muzikant. Čo sa týka roku 2013, Európska únia vtedy odsúhlasila záchranný balík pre Cyprus, v hodnote 10 miliard eur. Že komu inému pomáhať, keď nie tým, ktorí sú súčasťou tohto zväzku. 2016 to už je 10 rokov od momentu, keď poprvýkrát v Českej republike bol oslavovaný Veľký piatok ako štátny sviatok. Vtedy to bol piatok teda. Dnes sa to ešte nepripomína, ale opäť sa častokrát hlásime k takýmto udalostiam, ale činnosť človeka ako takého v našich zemepisných šírkach veľmi nenasvedčuje o tom, že sú tu ľudia takto nastavení. Rok 2018 bol aj o požiari v obchodno-zábavnom centre Zimná Višňa v Kemerove na Sibírii. Stalo to životy zhruba 60 ľudí. Peter Sagan v tom 2018 po tretíkrát v kariére sa stal víťazom cyklistickej klasiky Chent Wevelgem a zároveň sa stal prvým cyklistom histórie, ktorý vyhral preteky dvakrát v drese svetového šampióna. V tom 2018 sa ale ešte zviditeľnili aj iní športovci zo Slovenska, Jozef Metelka, paralympionik, ten získal na majstrovstvách sveta v dráhovej cyklistike pre zmenu zdravotne znevýhodnených športovcov v Rio de Janeiro zlatú medailu v stíhacích pretekoch na 4 km vo svojej kategórii. No a dnes už bývalá reprezentantka, vtedy ešte e, Paulína Fialková, neskôr Bátovská, obsadila druhé miesto v záverečných pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom na 12,5 km. Vtedy sa ešte mohlo športovať aj e, v Rusku, takže v Tumeni sa stalo kde sa to vtedy končilo. No a ako vieme, tak pre ňu sa to už skončilo v Norsku pred pár dňami, čo sa týka športovej kariéry. No a keď nám odchádzajú najlepší z najlepších, tak tam vzniká diera, než sa tu zase zaplní, ale snáď to nebude dlho trvať. My teraz zaplníme dieru v úvodzovkách dnešnými meninovými oslávencami a medzi nich sa radí aj ročník 1959 Marian Grexa. Takže prvý z Marianov, ktorý sa dostane k slovu a bude to pesnička z tých čerstvejších. Minulý rok ponúkol album, ktorý dostal názov Pre priateľov. Zbieralo sa to trošku dlhšie, ale nakoniec sa vyzbierali pesničky. No a je tam aj taká mierne s hviezdičkou, Aspoň teda naznačuje nám to už aj názov piesne, že gombík na blúzke. Gombík na som ti nedalo mi to veľa práce. Má na tú činnosť dávno monopol, už som sa narobila viacej no Buď pokojná, mi nikde nehorí Len výťah ide svojou cestou Netreba o tom dlho hovoriť Nech nemáme zbytočný prestoj yeah. Komína v úzke, môj verný kamoš Za teba nikdy nevodil za nos Komína v úzke, ten starý zlodník strašne chcel na slobodu. na blúzke pod nekladou dobre vedelo, čo mi kráča. Chvíľu sa tváril, že nič nevidí a nechal na mňa, kde chcem začať držali sme sa celkom statočne. No môžeme byť na to zdá sa vyšší A hviezdy boli ešte na nočnej, len gumbík vedel, na čo myslí. Gumbík na blúzke, môj veľký kamoš, zatiaľ ma nikdy nepodil za nos. Gumbík na blúzke, ten starý zloducha, tiež konečne chcel sa ťa nikdy nevodil za nos. Gumík na blúzke, ten starý na zlodu. Tiež včerajšie chcel na slobodu. Gumík na blúzke, môj veľký kamoš. Sa ťa nikdy nevodil za nos. Gumík na blúzke, ten starý zlodu. Tiež konečne chcel na slobodu. Gumbík na blúzke, môj verný kamoš No, gombík na blúzke, tak to je pesnička, ktorá nám otvára stretnutie s dnešnými meninovými oslávencami a začíname bratislavským rodákom, rokovým spevákom predovšetkým, pretože kapela Demikát to je niečo, čo sa dá povytiahnuť ako také výrazné ešte z 80 rokov, keď to zakladal s Andrejom Šebanom a vystupovali tak zhruba dva roky pri rozlúčkovom koncerte E, kapela, ktorá v podstate nemala vydaný žiadny oficiálny album hudobný, len single, tak dokázali aj vypredať Bratislavský park kultúry a oddychu a nezbúralo sa to vtedy ešte. V 83. sa potom teda skupina rozpadla a on pokračoval napríklad v štúdiu na právnickej fakulte Univerzity Komenského a dostal potom príležitosť e, zaspievať si v Moduse e, spolu teda s Jankom Lehockým a Lubomírom Stankovským a ďalšími, však albumy Najlepšie dievčatá a každý niečo hrá, sú toho tiež dostatočným dôkazom a neskôr sa k Demikátu ako takému vrátil a prišla aj na svetlo sveta LP platňa s názvom Demikát a s hitovkou Amerika, Afrika, Paradajka, Paprika, ale aj Maškárne pleso. Muziku skladal Jano Baláš z Elánu a Jožoráš sa pridal pri skladbe Ako sa hľadá bubeník. Potom sa e, spojil s Henrym Totom, album Amnestia v Blázinci, tak to už bola úplne iná káva. No a to, čo sme teraz počúvali, tak to bol návrat do toho minulého roku. Pre priateľov vzniklo 13 pesničiek, opäť album, ktorý je o 13 skladbách, takže e, je to E, zas tak vystavané, nejak nám to vychádza dnes s tou 13 veľmi často a spolupráca hlavne s Rudom Rusiňákom, ktorý už sa zviditeľnil v predchádzajúcom období pesnička maturantky Petra Lipu je toho jasným dôkazom no a gombík na blúzke je ďalšia zo skladieb, ktoré ako textár dal dohromady a pre Mariana Grexu ich na tento album otextoval viacero tých piesní dobrý vtip, keď už nič iné, alebo dva deci s dažďom, respektíve muži. To sú pesničky, pod ktorým je práve tento pán podpísaný. No a ono tam tých textárov je viac, aj Marian Grexa si niečo napísal sám. No ale takýchto autorov tu máme viacero a aj takých, ktorým už žial osobne nemožno k meninovému sviatku zablahoželať. Medzi nimi figuruje už aj rodák z Piešťan, ročník 1953, e, herec, pesničkár, bol aj spisovateľom, humoristom. Marian Geisberg, vyrastajúci na Mijave, vyštudoval herectvo, absolvoval v roku 1979, potom pôsobil v divadle Jonáša Záborského v Prešove, neskôr v Martine v divadle SMP a potom v Trnavskom divadle, aby sa v roku 1992 stal členom činohry Slovenského národného divadla, ale známy bol aj ako folkový pesničkár, tak si poďme pripomenúť e, jeho albumovú dvojku z roku 2002 Neladí, nevadí. To je práve profilovka, z ktorej v podstate titulnú pesničku si dnes vypočujeme. Prešiel som prahom, zavrel som dvere, začul som hudbu inú, čo reve. Niečo tam vyselo a niečo stálo. Nebolo večer a nebolo ráno. Boli tam všetci, ktorých som poznal. Plejáda tvári, karneval postál, Mladí tu sedeli, a stáli starí. Nik na to nehrešil, všetci sa smiali. Niektorí v kabátoch, niektorí nají. Zdravím ich všetkých kývnutím hlavy. Anieli máčajú, ste perá. Dátum som nevedel dnes ani včera. Nebolo posledných, nebolo prvých, každý bol dokola, každý bol uprostred. Nebolo dole a nebolo hore. Nebolo zle a nebolo dobre. Nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tak tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, lingus se perá. A dátum nevieme dnes ani včera nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tak tu kolo nevadí. To iba pri srdci trochu ťa pichlo, že si tu nikam nič nikdy a nikto, ale nevadí. Dúfam, že uspíš, keď toto píšem. Prečítaš, povieš mi, že je to kliše. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, Lingus se perá. A dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, Oh, to nevadí. To iba pri srdci. Trochu ťa pichlo. Že si tu nikam nič nikdy a nikto nevadí. poradí, to je práve ten termín 10. november 2018, keď sa to uzavrelo vo veku 64 rokov. Marian Geisberg, majiteľ určite výrazného hlasu, nielen čo sa týka spievania, ale aj v rámci hereckej kariéry. A vďaka nemu mal možnosť už od začiatku tej kariéry hrať e, charakterové úlohy v dramaticky vypetých situáciách a okrem účinkovania vo filmoch boli tam aj televízne inscenácie. No a potom to mal možnosť využiť a to celkom dobre využil v rámci pesničkárskej cesty ako autor a interpret v jednej úlohe alebo osobe. Okrem CDčka, nápoky a neladí, nevadí, mu vyšli aj zbierky poviedok. Ono ma to poje, alebo prejsť Prahom a zavrieť dvere. Čo sa týka ešte albumov 5. ročné obdobie, to by malo byť z roku 2010. Tá filmografia Pásla kone na betóne, Kára plná bolesti, Alžbetin dvor, Rabaka s Elánom, tam si zahral. Bola tam Konečná stanica, Jak se krotí krokodíly, Mavstory, Mrtvola musí zomrieť, Piargy, to by malo byť niečo už z takého čerstvejšieho obdobia. No ale už by malo byť aj o období, keď e, to bolo zverejnené v čase, keď už medzi nami žiaľ nebol fyzicky, ale v pesničkách a o svojich úlohách, ktoré stvárnil, zostáva. Takže aj dnes, v deň jeho meninového sviatku, sme si na ňo dovolili zaspomínať. Ešte samozrejme sú tu aj Marian Labuda alebo Marian Kochanský, ale je tu aj Marian Čekovský, rodák z Humenného, ročník 1977, narodeniny už o chvíľu 12. apríla. Môže byť na pretrase a e, je to ako najlepší instrumentalista pre rok 2004 tiež zaujímavá postava spolupracoval s mnohými na tej hudobnej scéne Richardom Millerom, Vašom Patejdlom Palom Hamelom, Robom Grigorovom Henrym to dnes už by to bolo trošku komplikovanejšie s Darou Rollins alebo Ľubom Virágom, ale je tam aj teda Ivan Tásler, skupina IMT Smile. Aj tam je možné sa vrátiť, e, hlavne do roku 2004. To bude práve obdobie, ktoré by sme si mohli pripomenúť, keď e, IMT Smile ponúkli exotiku a osťovali tam aj iní, Zuzana Smatanová alebo Michal Malátny z kapely Činasky a zaspieval si aj Marian Čekovský v pesničke, ktorá už v tom čase dá sa povedať, že to mala celkom jednoduché k poslucháčovi vďaka názvu piesne, lebo je to niečo, čo sa zvykne dodávať pri konštatovaní. Myslím, že môže byť. To je práve titul, ktorý si teraz pripomenieme ako posledný v rámci tzv. trikolóry. Hlava bolí, a život ma míri. Čo sa robí, to nechápem sám. Zachránený som v poslednej chvíli, keď len malú nás plávať vždy s niekým a tiež zabudnúť sa báť. Myslím, že môžem Just some pamätné pesničky, poviete si Šašo Pačmárany. On toho Šaša aj stvárňoval menom Bimbo. Môže byť, že si ešte dokážu mnohí vybaviť mini talent show s Petrom Marcinom a Marianom Čekovským, ktorý tam práve v úlohe Šaša vystupoval. Bola to taká hudobno-zábavná relácia, vysielaná verejnoprávnou televíziou v rokoch 2009-2010, taká detská talentová show objavili sa tam aj talentované deti určite. No a aj dnešný meninový oslávenec, ktorý to viac ako hudobník, mal možnosť skôr podporovať než spevák, ale dokonca aj po tejto stránke to dotiahol ďaleko. V tom 2011 bol spevákom roka v rámci eh, takzvanej osobnosti televíznej obrazovky, ale až taký charakteristický vokál to určite nie je ako tie, ktoré sme si tu dnes už popripomínali, ale určite patrí medzi výrazné postavy na Slovensku, ale to aj vďaka tomu, že sa teda na tých obrazovkách objavuje a nie vždy iba v hudobných programoch. Ale my obrátime pozornosť ešte za dámou, ktorá si nepochybne túto pozornosť zaslúži, aj napriek tomu teda, že tu už 5 rokov medzi nami nie je a v oktobri bude ďalšia príležitosť, pretože dôjde na 95. výročie narodenia pôvodne teda Carmen Márie Štefánie Farkašovej, inak známej ako Hanna Hegerová, lebo práve ona sa nám postará o finále aktuálneho termínu, aj keď v tom kalendári s dnešným dátumom, 25. marcovým dňom, nájdeme tiež ďalšie postavičky z tej svetovej scény Aretha Franklin, ktorá bola ročníkom 1942, rodáčka z Memphisu, jazzová soulová speváčka, skladateľka a klaviristka, začínajúca v gospelovom súbore, kostolnom a prvé tituly točila už v polovičke 50 rokov, aj v 56. To mala 14 rokov, jej vyšla prvá LP platňa. Potom po príchode do New Yorku v roku 1960 sa preorientovala na jazzovú, soulovú, popovú muziku a touto cestou išla a v 61. vydala prvú popovú platňu s názvom Areta. Celkovo zhruba 45 pesničiek bolo v parádach ponúknutých a výrazných bolo viacero nahrávok. Počas tej svojej kariéry si vyslúžila prezivku Lady Soul, na jej konte 20 cien Grammy. Spievala dokonca aj na inauguračnom koncerte prezidenta Spojených štátov, ktorým bol vtedy Barack Obama v januári 2009 Dožila sa 76 zomrela v Detroite v auguste 2018. Druhou postavou, inak jej rovesníkom bol Miško Dočolomanský, tiež 42 narodená v tento deň. Herec a spevák, vyrastajúci v rodine učiteľa a do 13, respektíve od 13 rokov začal už s tým herectvom ako ochotník v divadle, vyučený automechanik a Prešiel si teda všeličím aj tým speváckým smerom po boku hlavne Evy Kostolániovej. No a samozrejme tá jeho postava je Anošika v muzikáli na skle maľované, to je tiež niečo dosť výrazné. Obsadil ho režisér Karol Zachar. Ten muzikál mal premiéru v 74. v októbri a na repertoári bol viac ako 25 rokov, 647 repríz a Michal Dočolovanský, ak mám správne informácie, nechýbal ani raz. Pokiaľ ide o ankety o najpopulárnejšieho herca, tak aj tam sa dosť často objavoval na najvyšších pozíciách a zahral si samozrejme v mnohých filmových tituloch, či už na Slovensku alebo v Českej republike. Medená väža, tisícročná včela, Adela ešte nevečerala, Tajomstvo hradu v Karpatoch, to je taký výcuc, samozrejme, že toho bolo obrovské kvantum, žiaľ teda už tiež môžeme iba spomínať. Za to Elton John, ročník 1947, ten stále patrí medzi tých, ktorým sa dá tlieskať, aj keď sú tam, mám pocit, nejaké problémy s očami z toho ostatného obdobia, takže sa vytratil mm, z tých pódií, ale patrí k osobnostiam popredným svetovej hudobnej scény z tej druhej polovičky 20. storočia. Na tej scéne je od roku 1961. No a ponúkol teda zbierku titulov, ktoré aj potom mali možnosť sa rozchytať, čo sa týka poslucháčov. Predajnosť prekročila hranicu 16 miliónov. No a na konte má viac ako 350 miliónov predaných platní. Teraz tých 16 miliónov to sa e, týka e, oktobra októbra roku 1973. Samozrejme, že to potom prekročilo aj tú druhú spomínanú hranicu a v 94. bol uvedený do rock'n'rollovej siene slávy. Maisie Williams, ročník 1951, to je rodáčka zo západnej Indie, z Monseratu členka skupiny Bonnie M, popovo-diskotekovej formácie založenej v Nemecku v závere 75. roku producentom skladateľ Frank Farian, ktorý to vytvoril zo štúdiových spevákov a úlohou bolo nahrávanie zborových vokálov pre pesničky v štýle disco a keď potom vydali skladbu Daddy Cool vo februári 77, tak to už išlo v podstate ako nôž maslom a prišli aj ďalšie výrazné pesničky takže sa darilo. To by mohlo byť v podstate to najvýraznejšie zo Slávencov, ale aby sme postihali niečo aj od pani Hany Hegerovej, tak poďme za pesničkou. Autormi Michal Horáček, Petr Habka, čo sa týka textu a hudby, v takomto poradí som to teda <laughs> začal rozoberať. Existuje už verzia od Sidy Tobias, ale Hanna Hegerová bude pre nás dnes dominantnou. Aj keď názov piesne je s otáznikom, kto by sa díval na spátek, no kto? No, my to budeme robiť aj naďalej. slávě. Náš zelený a zlatý král. i svaté panny z katedrál už nepláčou, tak už se davie a zhlížejí se ve Vltavě jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima, kdo by se díval na spátek a k nohám sochy otce vlasti si přisedají holuby a blázen v plášti na roby snad pod tím pláštěm kosti chrastí snad ten chlap spadl do propasti jakou je láska vztek. Teď však má v očích příliš slunce, než by se díval na spátek. Pláž na ruby a všude peří, vím, kdo se takhle převléká. To ty se vracíš zdaleka a zdráháš se jít k vlastním dveřím. A ptáš se, co když neuvěříš že hledal na svou úzkost lék. Tak dobře čekej, třeba řeknu, kdo by se díval urobil, my v tom pokračovať budeme a dokonca si aj zalistujeme v análoch, ktoré už niečo pamätajú. V roku 1967 sa o Hane Hegerovej písalo aj nasledovné. Je šanzonierkov, akých po svete veľa nespieva. Vychádzajú o nej priaznivé recenzie a pochválne články, ale na jej portrétnu platňu sa muselo čakať celých 8 rokov. Aj rozhlas a televízia ju zanedbávajú. Sama si nevie vysvetliť, prečo jej televízia napríklad v roku 1965 nedala v podstate ani jednu príležitosť, ale nejako jej to nehrozí, čo sa týka obohranosti tým pádom a dá sa povedať, že e, alebo skôr nedá sa <laughs> povedať, že by sa príliš vyhrievala na výslni verejnej priazne, ak spieva Hanna Hegerová o láske, nie sú to učesané, rúžovo kolorované slová s chuťou viac menej prisladenou, je to realita so všetkým, vrátane únavy, horkosti a sklamania. A ak spieva o šťastí, nie je to ten inzerovaný prípad a pre každého zabezpečený pocit, ale taký prchavý, nádherný a intenzívny okamih, na ktorý sa čaká niekedy aj celý život. Ak Hanna Hegerová vyčíta, sú to výčitky, aké drásajú dušu a ak sa raduje, je to čistá kryštalická radosť a okrem nej nemôže jestvovať už nič. Tak spieva, to nie je ilúzia, akú chcú ľudia počuť, to nie je lacná ponuka poslucháčom, v tom je Hanna Hegerová vzácne dôsledná, nespieva a zdá jediný šláger v zvyčajnom zmysle a veľa jej dramatických šanzónov pochádza od dvojice Petr Habka, Petr Rada. Táto užitočná spolupráca sa vraj realizovala len náhodou, keď ju stretol na ulici, osmelil sa a priznal, ako veľmi sa mu páči jej spev a potom jej ponúkol niekoľko pesničiek. Častými autormi sa stali aj Jiří Suchy a Jiří Šlitr alebo Pavel Kopta, prípadne ďalší autory. No a my sme počúvali už niečo z tých čerstvejších, ale poďme aj do tých 60 rokov za muzikálom Kdyby tisíc klarinetu, kde sa po jej boku objavili aj Valdemar Matuška a Karel Gott. si přála zpívat v opeře. A když jsem byla větší, šla jsem na radu něčí, zaklepat na dveře. Kdo si řekl dále, já ocitla se v sále, začala jsem zpívat o rybí. Nikdo se však nerozzáří ani lustrne a má naděje hasne, jen jedno je mi jasné, finále no, veľa toho nepostihame, tak aby sme sa ešte povenovali aj tým, ktorých máme dnes v kalendári, rýchlo si to poďme prebehnúť, lebo sú tam mená, ktoré boli svojho, vo svojej dobe niečo znamenali, teda Bela Bartók napríklad, maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavírista. ten bol ročníkom 1881 Simona Signoret zase francúzska herečka, držiteľka mnohých filmových cien. Aj Cezara, aj Zlatý Globus, aj cenu Emmy získala vo, vo, na festivale v Cannes Zlatého medveďa v Berlíne, narodená pred 105 rokmi. Takto letí storočnice je tu v prípade maďarského boxera menom Láslo Pap. Bol prvým športovcom, ktorý v tomto odvetví získal tri zlaté olympijské medaile a poprvýkrát ešte v Londýne v 48. Emília Tomanová, tam je 91 rokov od narodenia, majiteľka nezameniteľného hlasu, na ktorý sa spomína od novembra 2022, hlavne v prípade detských relácií a rozprávok, lebo kto by nepoznal Drobčeka, ktorému hlas prepožičala. Miško Dočelomanský už spomenutý bol aj ako herec výrazný, nielen po tej speváckej stránke. 47. ročník rodáčka z Bratislavy Gabriela Beňačková Čápová, popredná slovenská sopranistka. Z toho hudobného kalendára nemožno vynechať ani Vlada Koleniča, zakladateľa legendárnej kapely Taktici, ročník teda 1954, o 10 rokov neskôr sa narodil e, Alexej Alexejevič Prokurorov, to bol sovietský bežec na lyžiach samozrejme ruskej národnosti, dvojnásobný medailista zo zimných olympijských hier. Zomrel 10. októbra 2008, keď prechádzal cez cestu, zrazil ho podnapitý vodič v Rusku. Určite nič vynimočné. Michaela Dorfajsterová, zase rakúska lyžiarka, ročník 73, špecialistka na tzv. klzavé disciplíny, zjazd a super G, olimpijská víťazka z Turína spred 20 rokov a Volodymyr Kličko, ten má dnes 50 ukrajinský profesionálny boxer, majster sveta v ťažkej váhe svojho času. Tak to sú mená, ktoré tam dnes je možné nájsť a je tam teda aj to meno, ktoré si e, dnes pripomíname. Nie síce v tom dnešnom kalendári, pretože v prípade Hany Hegerovej je tým odchodovým dňom 23. marec pred 5 rokmi, my si ju pripomenieme aj v pesničke, ktorá dostala názov Píšu vám, pane, v rozpacích. A to je návrat do roku 2001. Píšu vám, pane, v rozpacích, okny sem na vás čerstvý sníh a ten jak ve snu postava na linu zvolna rozstává, odkrývá kroužky od sklenic a jinak nezbývá tu, jak vidím ale v skutku vůbec nic. Když koukám na tu ztrátu, najednou slyším vlastní smích a tak vám píšu v rozpačích. Už vím, že nejste doktor práv a nejspíš ani Rostislav, jak jste se tenkrát představil. A na tvář jste mě líbal díl, než jak se sluší na pozdrav. Snad aspoň kávu, pane, <laughs> který jste vypil tolik káv, mohl jste mi nechat. Pane, vy nejste rozťah Měl jste kšilt se jménem David Copperfield. <laughs> Odpuste mé příběhu, že je psán prstem do sněhu. Dík za to lino leží dál tam, kde jste se mnou pil a spal. Můj nábytek a prázdná spí Ježíš je věru nízká cena, jen byste si mě všimnul blíž. Dík vám jsem naplněna a proto, pane, samý smí. A s vděkou celá v rozpacích. No, my tento príbeh tiež už dopíšeme o chvíľočku, ale teď ešte ne, čo už je mostík k ďalšej pesničke. Pred rozlúčkou snáď aj mená tých, ktorí v tento deň svet opúšťali. Achille Claude Debussy, to francúzsky údobný skladateľ, prevažne z 19. storočia, keď sa to uzavrelo v marci 25. v roku 2000, 1918, tak on mal problémy už nejakou rakovinou hrubého čreva, takže lekári mm, sa okolo neho točili, ale napokon to teda skončilo. Inak kvôli nepriaznivým spoločenským udalostiam a bombardovaniu Paríža mu nebol ani vystrojený štátny pohreb. Určite by si to bol zaslúžil za prácu, ktorú vykonal Alvis Edgar Owens Jr. alebo Buck Owens, známy v hudobných vodách, americký country spevák a skladateľ. Ten zomrel pred 20 rokmi, patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov vo svojich údobných e, vlnách. No a počas svojej kariéry vydal 40 albumov a mal aj viacero hitov. U nás boli tiež mnohé známe, hlavne pesnička Až príde ten den, Miško Tučný ponúkol tiež na svojom, ako sa neskôr ukázalo, poslednom albume. Ďalšia postava e, Fritz Weber, ten by mohol byť na konci. Známy bol hlavne vďaka seriálu Derrick, kde hral tú druhú hlavnú mužskú úlohu po ústrednom predstaviteľovi. Sú to dva roky od jeho odchodu. No a než dôjde k tomu nášmu odchodu, poďme si pripomenúť skladbu, ktorá je trošku netradičná v spevníku Hany Hegerovej, lebo autorom hudby je Ladislav Štajdl, ten spolupracoval hlavne s Karlom Gotom, ale napísal teda jednu z pesničiek s textom Karla Steklého aj pre Hanu Hegerovu a ja som ten názov už spomenul, rozlúčime sa, ale teď ešte ne. Proč mě ten svět zklamal a zavřel mé jeviště železnou oponou. Odnesli kulisy, kostýmy, úsměvy. Zbylo jen ještě věřím, ne ještě ne, prstem sa ešte vrátim k spomínanej publikácii s názvom Máte radi Matušku z toho 67. roku. Tak je tam aj citát Stely Zázvorkovej, ktorá ako jej susedka a priateľka svojho času povedala aj nasledovné, a je to tam písané po slovensky, tak to nebudeme ťahať do češtiny. Hanna Hegerová je fantastickou kuchárkou, pozná kopu vynikajúcich slovenských špecialít je nezvyčajne starostlivým a precízným človekom, ak na niečom pracuje, vklada do toho zo seba až priveľa. Spieva po slovensky, česky, nemecky, anglicky, francúzsky, maďarsky, je veľmi milá, dievčensky, ženská, v súkromí vôbec nie priebojná. Vie sa zo zahraničia vrátiť aj za cenu preletu cez oceán, hoci len na jediný deň, aby mohla aspoň chvíľu pobudnúť medzi svojimi. Aj keď je veľmi vyčerpaná, zostáva milá a vie sa plne venovať ľuďom okolo seba svoje pôvodné krstné meno Carmen vymenila za Hanu, aby ju neupodozrievali z okázalosti. Najviac ju poteší, keď sa môže ísť pozrieť do Bratislavy za maminou, za synkom. Ozaj a vie veľmi krásne spievať slovenské ľudové pesničky a vždy ma strašne dojme, keď spustí s cymbálom. To sa práve nechala počuť tiež ďalšia nezabudnutelná postava z hereckého sveta kde si teda aj Hanna Hegerová niečo vyskúšala po boku Rudolfa Hrušinského a aj v spomínanom muzikáli Kdyby tisíc klarinetu. Spomínali sme pri príležitosti 5. výročia odchodu. Odvezujú teraz vlaky preč. Dnes to bolo len o pesničkách pôvodných autorov, v tomto prípade Milan Dvořák, Ivo Fischer pre ňu napísali a ona to v 75. so skupinou práve Milana Dvořáka aj pod názvom Vlaky naspievala. Je to bodka za dnešnou Petrolikou. Tá ďalšia po víkende. Opatrujte sa, užívajte si jar, kým sa dá. Na sever a na západ a na východ a na jih jezdí vlaky. Dámy rády pobývají v cizích krajích, páni taky. Elegantní zav zavazadlo sluneční kaplet a můžeme někam jet. Teď hned. Pojedeme třeba do Paříže vyzvednout si franky z banky. O Paříži každý ví, že je stvořena pro lívánky. Až pojedem v páru na láru, dáme přednost lokálce. Napíšeme snici po si teď je Amálce. Koleje, koleje, koleje, koleje, koleje míří sem a tam. Koleje, koleje, koleje, koleje, koleje vedou Bůh kam. Vlaky po nich ve v noci objíždějí svět. No a ten můj staví třeba na Zbraslavy východ a na západ všude jezdí vlaky. Páni touhu v cestování umí chápat, dámy taky. Nabídněte dámě rámy noviny a plét a můžem někam jet. Teď hned. Pojedeme třeba do mamá, je v mořském písku běhat bocí. Poznávat cizí kraje, to se dneska hodně nosí. Nebo budem spolu, co za pol, mlsat vzduch jak cukroví. Pošlem z písní nartu, fon na kartu, strýci Pepovi. Vlaky po nich ve dne v noci objíždějí svět. No a ten můj staví, ten z Bratislavy